the book of Acts, Praxes Apostolon, chapter 1. Ton men proton logon epoie samen peripanton o Theophile, hon erxator ha Jesus poien kai didaskein, acri hes hemeras in telamenos tois apostolois, dia pneumatos hagiu hus exelexator an elefthe hois kai parestesen he auton zonta meta ta pathein auton in polois tek merios de hemeron tesaraconta optonomenos autois kai legon ta perites basileas tu theu kai sun alidzomenos parengelen autois apo hierosolumon me corizestai ala perimenein ten epangelian tu patros hen ecusate mu. Hoti Ioannes men e baptisin huda te, humes de baptistesis te in penumite hagio u meta polas tautas hemeras. Hoi men un sunel fontes epe roton auton, legontes curiae e in to chrono tuto apo cathistanes ten basileian to israel epen de pros autus uk humon estin gnonai chronus e kairus hus hopater etheto in te idia exousia ala lepsis the dunamin epil fontos tu hagiu pneumatos ef humas, cae eseste moi marturis in te Hierusalem, cae in passe te Judaea, cae Samaria cae Heos escatu tes geis. Cae tauta epon, blepanton auton, eperthe, cae nephile hupelaben auton, apo ton auton. Cae hos atenizontes esan es ton uranon por iuomenu autu, cae idu andres duo pares de kesan autois in esthete luke Hoi cae epon andres galileoi te hestecater emblepontes es ton uranon. Hutas ha Jesus ha analephthes af humon est ton uranon, utos eliusetai hon tropon etheasaste auton por iuomenon eis ton uranon. Tote hupestrepsan eis Hierusalem apo horus tu calumenu elionos ha estin ingus Hierusalem sabatu ekon hodon. Kai hote eis elthon ane besan eis ta huper oon, hu esan kata menontes, hote Petros, kai Iacobos, kai Ioannes, kai Andreas, Filippos, kai Thomas, Bartholomaios, kai Matthaios, Iacobos, Alphaiu, kai Simon, ho Zelotes, kai Judas, Iacobu hutoi pantes esan pros carturuntes homothumadon te pros uke kai te de ese sun gunaixin, kai maria te metri tu jesu kai sun tois adelphois autu kai entais hemerais tautais anastas petros in meso ton mathaton epen ein te otlos onomaton epi to auto hos hecaton e cosin andres adelfoi, ede ple rothenai ten grafen tautein hen pro epen to pneuma to hagion diastomatos david per iuda tu genomenu ha degu tois sullabusen ton jesun hoti kat erith ein sun hemin kai elakin ton kleron tes diakonias tautes hutos men un ek tesata korion ek misthu tes adikias kai prenes genomenos elakesen mesos kai exekuthe panta ta splantna autu kai gnuston egineto passin tois katoi kusen Jerusalem, hoste clethenai to corion ekeno te idia dialecto auton dama tut estin corion haimatos gegraptai gar in biblo psalmon genetheto he epaulis autu eremos kai me estou ha katoikon en autei kai tein episkopein autou laboi heteros de un ton sunel thonton hemin andron en panti chrono en ho es elthen kai ex elthen f hemas ha kurios jesus arxamenos apo tu baptismatos ioannou heus tes hemeras heis anelifthe af hemon martura tes anastaseus autu genestai sun hemin hena tuton kai hestesan duo Iosef ton kalumenon barsaban hos epiklethe justos kai matthion cae pros juxamenoi epon su curie cardiognosta panton anadexon hon exelexo ec tuton ton duo hena. Labin ton cleron tes diaconias tautes cae apostoles ex heis parebe judas por euthenae, es ton topon ton idion kai edokan kleros auton kai epesin ha kleros epi matthian kai sug katepse fisthe meta ton hendeka apostolon